Ajá, yo. Perdedor, yo. Ajá. Perdedor, tú. Yo. Ante Ordador, gente, lo habitual y lo desconocido. Algo de ruido. No importa el riesgo, sí, el trabajo es lucrativo. Vamos se dejen de este hilo. Nada tiene sentido, ahora todos son amigos. Mentes frágiles con este filo cortan su destino. Cocodrilos gárgolas buscan su sustento. Otro cuento, otra esquina, otra noche sin recuerdo. La mercancía en bolsillo se va perdiendo. En la calle el pasto no se ve tan verde como adentro. Ovejas negras sin rebaño no miden el daño. Su dignidad por un fierrazo en el baño. Extraño es nada ya, importancia no le des. El vicio es vicio y nada más que vicio es. nada encaja, nada te llena que nada está tu talla y que tú nadie mejor. Si de tus películas eres el mejor actor, empaña con tu aliento el vídeo y escribe perdedor. Si nada encaja, nada te llena que nada está tu talla y que tú nadie es mejor. Si de tus películas eres el mejor actor, en empaña con tu aliento el vídeo y escribe perdedor. No hay garantía si hay nada que perder. Todos mueren algún día, es lo único que sé. Permanecer en pie si no quieres tocar fondo. Que otros prefieren ser la sombra de los peces gordos. Ves una luz al final del abismo. Búscate otra alternativa al gusto de estar en lo mismo. Así, lo vemos, acostumbrarás el hábito. Responsabilidad, nos decapitó rápido. Casi no queda en la libertad se la Por venir con mis bolsillos escuálidos. Fue repentino, no escogí nunca el camino. El crecimiento paulatino pam, pam, vino, vino son todos los bienes adquiridos del negocio clandestino. For expert the yo. Digitas el perdedor, yo. Por the talk, perdedor, yo. Si nada encaja, nada te llena por Que nada está tu talla y que tú nadie es mejor Si de tus películas eres el mejor actor Empaña con tu aliento el vídeo y escribe perdedor si nada encaja, nada te llena Que nada está a ya y que tú nadie es mejor Si de tus películas eres el mejor actor Empaña con tu aliento el vídeo y escribe perdedor